darsimizni davom ettiramiz va ushbu darsni o'zimizga va jamoatimizga va butun ummatga manfaatli bo'lishligini Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz va mana shu kitobni da'vatiga kofir, mushrik, murtadlar bilan bo'lgan kurashga labbay deb javob beradigan haqiqiy rijollardan, haqiqiy mujohidlardan qilishligini so'raymiz va Alloh subhanahu va taolodan ushbu darsimizni barokatli va davomli qilishligini so'rab qolamiz. O'tgan darslarimizda Abbosiy xalifaligini 3-chi davri bo'lgan davrni o'rgangan edik. U davrdagi yutuqlar, o'zgarishlar va u davrdagi kamchiliklar, xilofat holati va musulmonlarning ahvoli va ana shu xalifalikni yemirilish sabablari va yiqilishlikka sabab bo'lgan omillarni aytib o'tilayotgan edi. Ana shu omillardan ulamolarni aynishi va ulamolarni saroy ulamolariga aylanishligi haqida so'z yuritamiz. Inna fasadad din va fasadal xalq asasuhu fasadu fi'atayn minan nas humul ulama val hukam كما قال ابن المبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها Ustoz aytayaptilarki, dinni va xalqni buzilish sababi asosi ikki toifa insonlarni buzilishligidir. Bu ikki toifa insonlar ular ulamolar va hukmronlardir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu dinni olib kelgan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo o'zini payg'ambarini jo'natgan bo'lsa, u payg'ambarning sifati quyidagicha edi. Vallazi ba'ta fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yuallimuhumul kitaba val hikmata va in kanu min qablu lafi dalalin mubin. U Alloh omillarga o'zlaridan rasul jo'natgan zotdir. U rasulning sifati mu'minlarga Qur'on oyatlarini tilovat qilib berishlik va ularni poklab zulmat, shirk zulmatlaridan va kufr zulmatlaridan, bid'at zulmatlaridan va ularni isloh qilib va yuallimuhumul kitaba val hikma ularga kitob va sunnatni ta'limotini berishlik bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sifatlari edi. Va ulardan keyingi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi u zotni vorislari bo'lgan sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek al ulama varasatul anbiya olimlar payg'ambarlarni vorisidir degan edilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. U zotlarni ham sifati mana bu bo'lganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sifatlari edi. Ya'ni ummatga Qur'oni Karimni dasturimiz, manhajimiz bo'lgan Qur'oni Karimni tilovat qilishlik va mana shu Qur'oni Karim asosida ularni isloh qilishlik va ularga ta'limot berishlik edi. Va bu ta'limotlar ayniki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qilgan yo'sinda bo'lgan va bo'lishligi kerakdir. Lekin hozirgi bizning zamonamizda esa va o'tgan salaflarimizni davrlarida ba'zi bir olimlar paydo bo'lganki, ular o'zlariga noloyiq bo'lgan sifatlar bilan sifatlanishgan. Ular ummatni tarbiyasini faqatgina mehroblarda yoinki madrasalarda darsu ma'ruzalar bilan cheklanib qolib, haqiqiy hayotda nimalar bo'layotganidan voqif bo'lmay qolishgan. Yo'inki bo'lmasam, ular mana shu aytayotgan oyat, hadislari haqiqatda islomiy jamiyatda bo'lyaptimi? Amalga oshyaptimi? Bular haqida ular beparvo bo'lishgan, g'ofil bo'lishgan, munkarni ko'rishganda hatto qo'l bilan o'zgartirish yoinki til bilan o'zgartirish yoinki dil bilan o'zgartirish bu narsalar ularni hayotidan chiqib ketgan. Mana shunday olimlar sababli mana shunday peshvolar sababli bu ummatga ana shu davrda va undan keyingi davrda va hozirgi davrda ummat xor zalillik eng rasvo hayotda kun kechiryapti. Shuning uchun ustoz aytayaptilarki, dinni buzilishligi ikki toifani buzilishligi bilan bo'ladi deyaptilar. Ularni biri ulamolar, va yana biri hukmronlardir. Abdulloh ibn Muborak ham shu mazmunda ushbu she'rni aytayaptilarki, dinni 3 toifa kishilargina buzgandir. Ular al-muluk, podsholar, hukmronlar va ahbaru su va yomon olimlar va ruhbanuha va obidlar deyaptilar. hukmronlarni buzilishligini sababi ulamolarni buzilishligidir. Va ulamolarni buzilishligini sababi al-ikhladu ilal ard va hubbul mal val jah. Ular Alloh subhanahu va taoloni azobidan Alloh subhanahu va taoloni vaididan qo'rquvni yo'qotganliklari sababdir. Go'yoki ular butun umr bu dunyoda qolib ketuvchilardir. Shuning uchun ular mana shu o'zlarining vazifalarini bajarishmaydi. Ular moli dunyoni muhabbati ularni qalbiga kirganligi, paraslik bu narsalar ularni qalbiga kirib ketganligi bo'ldi. Bu narsalar kirishligi bilan ulamolar buzildi. Ulamolarning qalbi bulg'andi. Mansabparastlik, dunyoparastlik, uzoq umr ko'rishlikka hirs qo'yishlik bu narsalar bilan ulamolar buzildi. Va bu kasalliklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam panoh so'ragan yomon bir sifatlar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yushakum an tadaa alaykum al-umam كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, yaqinda sizlarni ustilaringa elatlar bir-birlarini chorlashadiki, ovqat tanovul qiluvchilar o'zlarini kosalariga bir-birlarini chorlaganlari kabi. Shunda sahobalar so'rashdiki, Rasululloh, biz ana shu kunda oschilik bo'lamizmi? Shunchalik ular jur'at qilishadi deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Yo'q, balki sizlar ko'psizlar, lekin selni ustida kelayotgan has-hashak kabi mana shunday bir toifaga aylanib qolasizlar. Ko'p bo'lsa-yu, kofirlarni mag'lub qila olmasa, ko'p bo'lsa-yu, beg'ayrat bo'ladigan bo'lsa, ko'p bo'lsa-yu, nomusi toptaladigan bo'lsa, izzat ketadigan bo'lsa, birodarlari, muslim muslimalar zulmlar bo'layotsa-yu, ular hech narsa qila olmasa, buning sababi nima o'zi? Chunki Alloh subhanahu va taolo qalblaringdan, dushmanlarning qalblaridan sizlarni haybatlaringni sug'urib olib qo'yadi va sizlarni qalblaringga vahm tashlab qo'yadi dedilar. Shunda so'rashdiki, Rasululloh vahn o'zi nima deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, dunyo muhabbati va o'limni yomon ko'rishlik. Boshqa bir rivoyatda Imom Ahmaddan rivoyat qilingan hadisda karohiyatul qital jangni yomon ko'rishlik dedilar. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan bu hadislardan bilinadiki, Bizlar vahindan panoh so'rashligimiz kerak edi. Vahin qalbimizga kirib qolishligidan Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rashligimiz kerak edi. U dunyo muhabbati yu jayni yu o'limni yomon ko'rishligidi. Lekin oddiy raiya yo'da tursin, u davrda va hozirgi davrda ulamolar bu narsaga mubtalo bo'lishdi. U Dunyo muhabbati va jangni yomon ko'rishlikdir. Bu bilan ular ikki dunyoda xor bo'lishdi. Mana shunday kimsalar haqida Imom G'azoli rahimahulloh o'zlarini asrlaridagi ulamolarning sifatini sifatlab aytadilarki, bu kishi o'zi 5-asrda yashagan bo'lib, Saljuqiylar davlatini ham asiri bo'lgan va u yerdagi Saljuqiylardan boshqa boshqa mamlakatlarni ham ham asiri bo'lib u davrdagi holatlarni ko'rgan Imom G'azoliydek zot aytadilarki ana shu Abbosiylar xalifaligi mustahkamligi zaiflashgandan keyin va ammal an فقد قيدت الأتماع ألسن العلماء فسكتوا وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم فلم ينجحوا ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه ومن استولى عليه حب الدنيا فلم يقدر على الحسب على الرداء على الأرادل فكيف على الملوك والأكابر والله المستعان على كل حال ya'ni u kishi aytadilarki ammo hozir ulamolarni tillarini tamagirlik kishanlab qo'ygandir ya'ni ulamolar o'zini payg'ambarini yo'lini unutgandan keyin o'zini payg'ambarini yo'l leni yo'l tutmagandan keyin, u qilgan ishlarni qilmagandan keyin faqatgina quruq da'vo biz vorislarimiz payg'ambarni deyishlik bilan ular xoruzor bo'lishdi, zalil bo'lishdi. Bular ahli dunyoni dunyosiga ta'ma qilib o'zlarini qornilarini to'ydirishlikni yo'lini faqatgina mana shu dunyodorlarning qo'lidagi dunyo deb bilishganligi uchun ular dunyodorlarni qo'lida soqov bo'lib qolishdi. Tamagirliklari ularni soqov qilib qo'ydi. Agar ular biror bir gap gapirishadigan bo'lsa, ularni gaplari holatlariga yordam bermas edi. Ya'ni Ular shunday bir ayanchli beamallik holatida ediki, ularni gapini biro olmaydigan bo'lib qolgan edi. Agar ular haqqa chaqirishadigan bo'lsa, o'zlari nohaqliklar qilib yurishadi. Agar ular birodan pora olmaslikka da'vat qilishadigan bo'lsa, o'zlari pora berib, pora olib yurishibdi. Agar ular mujohidlarga da'vat qilishadigan bo'lsa, o'zlari jihod maydonlarida yo'q. Demak, holatlariga ularning gaplari yordam bermaydi. Va ular bu bilan najot ham topishmaydi. Agar ular rost gapirishganda edi va ilmni, haqqini qas qilishganda edi, ular najot topgan bo'lishar edi. Raiyani, xalqni buzilishligi hukmronlarni buzilishligi sababidandir va hukmronlarni buzilishligi ulamolarni buzilishligi sababidandir va ulamolarni buzilishligi mol dunyo muhabbati va mansabparastlik muhabbati ularga ega bo'lib qolganligi, ularni ustidan egal g'olib bo'lganligidir. Kimiki uni ustiga dunyo muhabbati g'olib bo'ladigan bo'lsa, u oddiy bir toifalarni ham bir hisob kitob qila olmaydi. Qanday qilib endi katta-katta kishilarni yu va hukmronlarni hisob kitob qila olar ekan deydilar. Ya'ni ana shu davrda ham mana shunday beamal olimlar, buzilishlik olimlarni buzilishligi, mana shunday davlatni buzilishligiga davlat hukmronlarining buzilishligiga va rahiyani buzilishligiga sabab bo'lgandir. Yo'inki imomlardan Mo'g'ul tatarlarga qarshi qattiq o'zini bir haqiqiy olimlik, rabboniy olim ekanligini ko'rsatib, olimlarga namuna bo'lib bergan Ibn Taymiya rahmatullohi ni olib ko'raylik. Ibn Taymiyo rahmatullohi alayh o'zlarini umrlarini ana shu saroy olimlari bilan, ana shu buzilgan olimlar bilan va bid'atchilar bilan kurashlik bilan umrini o'tkazgan edilar. U kishi ham mana shu mamluklar davlatida ham asr bo'lganlar. 8-asrlarda Muhammad ibn Qalovun davrida tatallarga qarshi hujumlarda ishtirok etgan o'zini boamal ilmi bilan barcha olimlarga namuna bo'lgan Ibn Taymiya rahmatulloh alayh aytadilarki: "Va mata taraka al-alimu ma alimahu min kitabillahi va sunnati rasulih sallallohu alayhi va sallam واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة qachonki olim Alloh subhanahu va taoloni va uni payg'ambarini sunnatidan bilgan ilmini tark qiladigan bo'lsa va Alloh subhanahu va taolo va uni rasulini hukmiga qarshi bo'lgan hokimni hukmiga ergashadigan bo'lsa, u murtad kofir bo'ladi. Dunyo va oxiratda uqubatga haqli bo'ladi dedilar. Ya'ni u kishining fatvosi mana shunday beamal olimlarga nisbatan juda ham qattiq bo'lgandir. Va mana shunday olimlar bizni ushbu davrimizda ham yashab yurishibdi. Ushbu olimlarga ham mana shu Shayxul Islom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining fatvolari fatvodirki, agar ular Alloh taoloning kitobidan va sunnatidan bilgan ilmlarini tark qilib, tog'utlarning hukmiga, Alloh va rasulining hukmiga qarshi bo'lgan hukmlarga ergashib, ularni tasdiqlab, ularni rivojiga rivoj qo'shayotgan bo'lsa, ular murtad va kofirdirlar. Shuningdek, ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الظان على قلوب السباع المزينون لأهل الشر شرهم الناصرون لهم على فسقهم aytadilarki sizlarni o'zlarini fiqhga nisbatlarini beruvchilar ya'ni o'zlarini biz ummatni fuqaholarimiz degan fosiq kimsalar aldab qo'yishmasin. Ular qanday kimsalar? allabisun juluda zon ala qulubis siba. Ular qo'yni terilarini kiyib olishgan u go'yoki qalblari lekin yirtqich darandalarni qalblari kabidir. Al-muzayyinun li ahli sharri sharrahum. Ular ahli sharga fosiq fojillarga ularni fosiq fojilliklarni zinatlab beruvchi va ularni fosiq fojilliklariga yordam beruvchi kishilardir deb aytadilar. Ya'ni ana shu davrda ham va bu davrda ham o'tayotgan bizlarni davrimizdagi o'zlarini olimlar, fosiq fuqaholar deyotgan va o'zlarini ummatni peshvolarimiz, ummatni ulamolarimiz deyayotgan kimsalar, lekin qalblari yirtqinch darandalarning qalbi bo'lgan tog'utlarni qo'llab-quvvatlaydigan va ularni mana shu hukmlariga yordam beradigan Alloh subhanahu va taoloni oyat kalimalarini noto'g'ri iste'mol qilib hadis shariflarni buzib ularga yordam beruvchilar bular bizlarni aldab qo'ymasligi kerak. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, "Va iyyakum al-munafiq al-alim." Munofiq olimdan o'zlaringni ehtiyot qilinglar dedilar. Shunda u kishini ashablari so'rashdiki, munofiq qanday olim bo'ladi deb so'rashdi. Shunda u kishi aytdilarki, yatakallamu bil haqqi va ya'malul munkar. U haqni gapiradi-yu, munkar ishlarni qilib yuradi dedilar. Ya'ni oralarimizda yoinki jamiyatda agar mana shunday insonlar bo'lsa, haqni gapirsa-yu, lekin munkarni qiladigan bo'lsa, Umar roziyallohu anhu aytganlardek, bular munofiq olimlardir. Bularni chiroyli haq gaplari, gapirishliklari bilan ularga aldanib qolmasligimiz kerak. Qachonki agar ularni gaplari, ilmlari, amallariga mutobiq bo'ladigan bo'lsa, ularni haqiqiy mu'min olim deb bilishligimiz kerak. Bo'lmasam biz ularni munofiq olim deb bilishligimiz kerakdir. Bizlarni salafi solihlarimizda va bizlardan avval o'tgan ajdodlarimizda bizlarga katta bir namunalar borki, u namunalar barcha olimlarga, barcha o'zini ahli ilmman deb payg'ambar alayhisalomni vorisiman deganlarga bu ibratdir. Ulardan biri Asad al Furat ibn Sinan. Ismi jismiga mos bo'lgan ushbu qozi nafaqat qozi o'sha davrni eng dovyurak eng kuchli rabboniy qo'mondonidir. U kishi bizlarni davrimizda qangi quruq olim yoki quruq qozi bo'lmagan balki u kishi haqiqiy boamal robboniy olim bo'lgan. U kishining kishini hayotini har bir lahzasini oladigan bo'lsak, bizlarga va o'zini ahli ilmman degan har bir kishiga ibrat bo'ladi. Asad ibn al-Furat ibn Sinan o'zlari aytganlaridek, maqtanganlaridek kishi bo'lgan. U de aytarkanki, Asad Xoyrul Vuhush. Sher yirtqich hayvonlarda eng zo'ri. Va Furat khayrul ma, eng zo'r suv. Furat daryosi. Va Sinon nayza, qurollarni eng zo'ri, ya'ni meni otim va meni dadamni va meni bobomni otlari mana shunday zo'r deb maqtangan mahtanganga arzugulik bo'lgan bu insondir. Bu kishini hayoti Xorasonda Nesobur shahrini Harron degan joyda tug'ilgan bu kishi 142-yili dadalari Furot bilan 144-yili Afrikaga Afrika fathi uchun jangga ketadi. Ya'ni agar otangiz Sizni hunarmand bo'lsa, siz uni do'konida o'tiruvchi hunarmand bo'lasiz. Tojir bo'lsa, siz u bilan tijoratma-tijorat yuruvchi bo'lasiz. Agar u temirchi bo'lsa, siz uni uyida ana shu sassiq hidini hidlab o'tiradigan uni farzandi bo'lasiz. Lekin agar sizni otangiz mujohid bo'ladigan bo'lsa, Siz tug'ilgan birinchi kundan boshlab sizning luqmangiz g'animat bo'ladi. Sizning luqmangiz dushmanlardan olingan o'lja bo'ladi, uni mazasi bo'ladi va sizning safaringiz otangiz bosgan muborak jihod maydoni bo'ladi. Mana bu kishi ham o'zlarining otalari bilan Afrika tomonga yo'lga chiqdilar. Afrika tomonga yo'lga chiqib, u yerda otalari bilan 18 yoshni o'tkazganlardan keyin ilm olishligi uchun Madinaga keladilar. Madina ana shu davrdagi saodat davrini kechirayotgan Imom Malikdek kishi u yerni eng katta ahli ilmi edilar. U kishidan ilmni oladilar va ketayotganlarida u kishini shogirdligidan ilmni olib ketayotganlarida 3 ta narsaga Imom Malik rahimahulloh buyuradilar. Birinchisi Allohdan taqvo qilishlik, ikkinchisi Qur'onni mahkam tutishlik va uchinchisi butun ummatga nasihat qilishlik. Mana shu Imom Malikning nasihatlarini mahkam ushlaydilar. Bu kishini hayotlarida buni ko'ramiz. Keyin Asad ibn al-Furat Kofaga yetib keladilar. Kofada Hanafi mazhabidagi olimlar xilofatni shar'iy masalalarini yechib berib boshqarishayotgan payti edi. Abu Hanifa rahmatullahi alayhi vafot topib, o'nlariga u kishining shogirdlari Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad qolgan. Imom Abu Yusuf Harun Rashidni eng katta qozi kaloni butun xilofat bo'yicha Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhablarida shar'iy masalalar yechilayotgan, hukmlar chiqarilayotgan payti edi. Bu kishi bizni olimlarimiz bizni yurtimizdagi mutaassib olimlar kabi ish tutmadi. U kishi o'zi Maliki mazhabida bo'lishiga qaramasdan, u kishi Hanafi mazhabini ilmini olishni boshladi. Va Imom Muhammaddan shunday ilm chanqoqlik bilan oldiki, agar u kishini olayotgan ilmini, havsalasini ko'radigan bo'lsa, bizlarni talib ilmlarimiz madrasaga majburlab jo'natayotgan talib ilmlarimiz ular yuguriklab borishlikni o'rganishgan bo'lardi. U kishi men uzoq joydan kelganman. Afrikadan kelib ilm olgani keldim. Menga ko'proq ilm bering, ko'proq ilm olib ketay dedi. Shunda Imom Muhammad o'zlarini uylaridan bir xonani qilib berdilar va u kishi dars berardilar. Darsini ham hamma dars tugagandan keyin kechasi kechqurungi dars boshlanar edi. Ustoz o'zini oldida kosada suv qo'yib, shogird uxlab qolsa yuziga sochib dars berar edi. Mana shunday qilib u kishi ana shu Kofadagi Hanafi mazhabini ilmini ham oldi. Ilmini olib Asadiya degan fiqh ilmida kitob yozdi. Lekin bu kishi Afrikaga borgandan keyin Tunisga xayrivonga qozi bo'lgandan keyin haqiqiy rijollar hayotini ulamolarga ko'rsatib qo'ydi. U qanday hayot edi? Birinchisi uning haqiqiy g'ayratli fatvosi bilan boshlandi. O'shiki ana shu Qayruvonda ikkita qozi bor edi. Ular Abu Muhris va o'zlari Asad ibn Furat edi. Ziyodatulloh birinchi ana shu ag'labiylar hukumatini valilaridan bo'lib Afrikani fath qilgan, Tunisni fath qilgan ag'labiylarni valilaridan edi, Harunun Rashid tarafidan tayinlangan. Tunisdagi musulmonlar Italiya va Sisili oroli bilan ahdlashib ular bilan jang qilmaslikka kelishilgan edi. Mana shu kelishuv bilan Rom kofirlari bilan jang qilinmagan holatda turilgan edi. Shunda Sisiliyada Sisili orolida kofirlar o'zini ahdini buzishib, musulmonlarni asir qilib olishdi va zulmlar qila boshlashdi. Shunda elchilar kelishib bo'lgan voqeani aytishdi. Ziyodatulloh birinchi ikki qozini chaqirib, ulardan hukm so'radiki, biz qanday javob berishligimiz kerak dedi. Shunda Abu Muhris cho'chigan holatida biz hali tahqiqni yaxshi qilmadik, nima bo'lganligini o'rganishligimiz kerak, undan keyin javob berishligimiz kerak degan fatvoni berdi. Lekin Asad ibn al furod ikkilamangan holatda biz bu kelishuvni elchilar vositasida qilgan edik. Elchilar o'zlari kelib guvohlik beryaptiki, ahdni buzishgan ekan. Shunday ekan biz ularga ahdini buzganligiga javob berishligimiz kerak, jang boshlashligimiz kerak dedi. Shunda <clears throat> vali qaror oldiki, jang qilishlikka Sisiliga. Sisili Sisili oroli 157 milga 177 mil bo'lgan uchburchak, g'aroyib va ajoyib bir orol bo'lib, bu orolni ta'riflashcha o'sha davrda biror bir yirtqich hayvon yoki azor beradigan hasharot bo'lmagan orol ekan. U yerda juda ham bir qimmatbaho toshlar u qimmatbaho ma'danlar, konlar bo'lgan. juda ham chiroyli bir orol bo'lgan ekan. Bu orol ana shu Rum kofirlarining oromgohi bo'lgan, hozirda esa Italiya mafiyasi tugatilgandan keyin Italiyadan keyin Italiya mafiyasi Sisiliyaga o'zini qarorgohini o'rnatib, u yerda Sisili mob, ya'ni Sisili mafiyasi degan mafiya o'zini davlati, o'zini ana shu qarorgohi bo'lgan bu oroldir. Mana shu orolga Ziyodatul avval, Ziyodatulloh avval hujum qilishlikni qaror qiladi. Shunda Asad ibn al-Furod amirni valini oldiga kelib jangga jo'natishlikni so'raydi. Ya'ni qozidek kishi o'zini mana shu Rom nasoralari bilan kurashishlikka yuborishlik uchun talab olib kelyapti. Bu bizlarga, qozilarimizga, ulamolarimizga ibratdir. Shunda Ziyodatulloh birinchi bu kishini qizg'anadi. Shahid bo'lib ketishligi yoinki biror bir zahmi bo'lib qolishligidan qo'rqib jo'natmasligini aytadi. Shunda u kishi aytadiki, sizlar o'zlaringni, kemalaringni yurgizadigan dengizchilarni topdilaringu, u lekin kemalaringni kitob va sunnat bilan yurgizuvchini kerak yo'qmi sizlarga dedi. Ya'ni bu kishini mana shunday qattiq turib olganligini ko'rib Ziyodatulloh birinchi ijozat berishga majbur bo'ladi. Qattiq turib olishligini sababi shu ediki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan edilarki, "G'azvatun fil bahri khayrun min ashri g'azavatin fil barri." Dengizda bir jang qilishlik quruqlikdagi 10 ta jangdan yaxshiroqdir va kimiki man ajazal bahra fa annama ajazal awdiyata kullaha kimiki bir dengizdan o'tadigan bo'lsa, go'yoki butun vodiylarni Alloh yo'lida kezib o'tgandek bo'ladi va ana shu dengizda boshi chayqaladigan bo'lsa, kal mutashahhid fi damihi qoni Alloh taolo yo'lida to'kilib, qonida botib qolgan kishidek unga ajr savob beriladi. degan Rasululloh sallallohu alayhi sallamni hadislarini amaliy qilishlik uchun, hadislariga sadovar bo'lishlik uchundagi va'dalarga bu kishi o'zini nomzod qiladi. Shunda Ziyodatulloh birinchi ajoyib bir qaror oladi. U qaror shuki, qozini mana shu jangda qo'mondan amir bo'lishligini. Shunda Qozi ba'dal qadoi baynal halal val haram tuvallil imara. U kishi ajoyib bir gapni aytadiki, siz meni halol va haromni o'rtasida hukm chiqarganimdan keyin meni bu ishdan olib tashlab, endi amirlikka qo'yyapsizmi? dedi. Ya'ni ularni haqiqiy qozilarni oldida amirlik juda ham bir nozik ish juda ham bir xatarli ish. O'zi go'yoki qozi bo'lsa xatrada yo'q. Kimdir ishni qilib keladi, unga baho berishlik, uni hukmini ijtihod bilan chiqarishlik. Lekin agar u amir bo'ladigan bo'lsa, qo'mondon bo'ladigan bo'lsa, u ishni o'zi qiladi, yo xato qilib qo'yadi, yo to'g'ri qilib qo'yadi. Bu juda ham nozik ish edi. Cho'chiganidan shunday deganda u kishi aytadiki, "Yo'q, men sizni qoziligizda ham qoldirdim, amir ham qildim deydi. Ya'ni bu kishi mana shu ikkita vazifani jamlagan, ya'ni ham qozi, ham amir bo'lgan haqiqiy rabboniy olim bo'ldi. Bu kishi mujohidlarni olib Sisili tarafga hamlaga chiqdi. Mujohidlar 10 ming piyoda va 900 ta otliq, 70 dan ortiq kemalar va 83 ga bo'lingan guruh bo'lishdi. Qarshilarida bo'lsa Italiya Rumning askarlari 150 ming kishilar turar edi. Ular Sisiliyaga borib jang boshlashdi. Jang juda ham qattiq davom etar edi, lekin fathdan hali darak bo'lmas edi. Mana shu paytda har bir guruhlarda, har bir jamoatlarda bo'lgani kabi fitnachilar paydo bo'lar edi. fatah kechiksa, iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lsa, inson o'zini ahli ayolidan yiroq bo'ladigan bo'lsa, mana shunday o'zini nafsiga yoqadigan ishlarga erishishlik uchun fitnalar chiqaradi. U fitnalarni chiqargan biri Asad ibn al-Qodim bo'ldi. Ya'ni u ham Asad. Lekin asadlar har xil asadlar bo'lgani kabi qo'g'irchoq asad, rijol asadlar, haqiqiy asadlar bo'lgani kabi ikkita asad bo'ldi. Ya'ni Amir va Qozi Asadul Furotning qarshisiga Asad ibn Qodim qarshi chiqib, Nusratga chiqib ketganligidan bahona qilib, u bir uyga borib kelmasi bo'lmaydi, lashkarni jangni to'xtatishlik kerak degan bir go'yoki ko'rinishi itoat tagi isyon fitna bo'lgan gaplarni chiqardi. Bu da'voni olib kelganda avvalo Asad ibn al-Furat hikmatdan ish olib, unga nasihat qilib, endi mana Alloh nusratini beradigan payti kelyapti. Bizlarni sabr bilan sinagan degan gaplar bilan uni bosmoqchi bo'lganda u tahdidga o'tdi. Ya'ni Usmon ibn Affonni ham qatl qilingan. Ya'ni gapga kirmasa mana shunday bo'ladi degan tahdidga o'tganda qozi Asad ibn al-Furat haqiqiy qo'mondonlarni sifati bilan uni to'g'irlab qo'ydi. U sifat shuki, yonidagi turgan qo'riqchilardan birini qamchisini oldida uni yuziga ikki bor tushirdi. Va aytdiki, oldinga dedi. Oldinga deb o'zi oldinga lashib butun lashkarni olib kirib ketib, mana shu Sisiliyni bir mintaqasini fath qildi. Shundan keyin fath qilingandan keyin Sarqusa degan shahrini fath qilishlik uchun muhosara qilib turganda bu kishi 212-yili u yerni fath qilgandan keyin Sarqusa shahrini 2013-yili muhosara qilib turganda butun lashkarga vabo keladi va bu vabo bilan u kishi shahid bo'lib va bir qancha lashkar kamayib zaiflashib qolishadi va Bu Sisili orolini fathi bir necha yilga cho'zilib ketadi va bu va nihoyat 240-yillardan keyin Sisili ham fath qilinadi. Mana shu bizlarga ibrat bo'lgan haqiqiy olim Rabboni qozi bir vaqtni o'zida ahli ilm va bir vaqtni o'zida jangdagi shir qo'mondon qozi bizlarni olimlarimizga bizlarga ibrat bo'luvchi dirki ana shu vaqtda 212-yili u kishini yoshlari nechida edi o'zi hisoblab ko'rganimizda 70 ta bo'ladi. Ya'ni bizlarni zamonamizdagi hali 40 ga kirmasdan yoinki hali 50 ga kirmasdan qarilik hassasini olib yoinki qo'rqoqlik hassasi bilan tayanib yurganlar bu insonlarga bizlarni olim rabboniyimiz ibrat bo'ladiki, bular haqiqiy olimlar o'zlarini mana bundek vazifalarini ado etishgan. Ular o'zlarini yoshlariga qarashmagan. Ular o'zlarini katta bir ilm, katta bir xazinamanda bor, Bu agar men ketadigan bo'lsam, zoya bo'ladi deb o'zlarini qimmat qilib yuborishmagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan, sahobalardan, salafi solihlardan balki inson qachonki o'zini Alloh subhanahu va taoloning dinini, Alloh subhanahu va taoloning bandalarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatini oldida eng bir hokisor va bu din uchun har qancha qurbonliklar berishlikka tayyorligini bilsa, keyingina mana shunday o'tgan salafi solihlarimizdek butun ummatga ibrat bo'ladigan haqiqiy rijollardan bo'lib o'tadi. Bu voqealardan ibrat olishligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Inna fi zalika la zikra لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد shahid deb marhamat qiladi. Ya'ni beshak mana shu qissalarda, mana shu ishlarda pand nasihat oluvchi insonlarga kimniki qalbi bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy quloq soladigan bo'lsa, pand nasihat bor deydi. Alloh subhanahu va taolodan bizlarga bu voqealar ibrat va pand nasihat bo'lishligini so'rab qolamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillah robbil alamin. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi. ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zolim zulmun qilar tinmay qayg'urmaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon Gaflet uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Yolg'onga aldanib o'zing o'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Qadring qochib, ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin, uygan indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uygan indi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyan uyan ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey kulingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin, arlendin Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin, arlendin Uygan indi ey Müslüman